บุ๊กทูห้าสิบห้าเปเดเซตอีเปตการทำงานราดิติคุณทำอาชีพอะไรคะสตาสเตโปซานีมา n ูสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Moj muž je po zanimanju doktor. ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Ja radim pola radnog vremena kao medicinska sestra. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ Uskoro ćemo dobiti penziju. แต่ภาษีสูงมาก ali su porezi visoki และค่าประกันสุขภาพก็สูง i zdravstveno osiguranje je visoko หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต Šta želiš jednom postati? หนูอยากเป็นวิศวกร Ja želim postati inženjer. หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Studiraću na univerzitetu. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด Ja sam pripravnik. ดิฉันมีรายได้ไม่มาก Ja ne zarađujem mnogo. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Ja odrađujem pripravnički staž u inostranstvu. นี่คือหัวหน้าของดิฉัน Ovo je moj šef. ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Imam drage kolege. เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ U podne uvek idemo u kantinu. ดิฉันกำลังมองหางาน Ja tražim radno mesto.